Արցախում գյուղատնտեսական տարին բարդ պայմաններում է մեկնարկել շրջափակման մեջ վառելիքի ու այլ անհրաժեշտ ռեսուրսների սահմանափակ պաշարով։ Դրան գումարվել են նաև անբարենպաստ բնակլիմայական պայմանները, կասկածի տակ դնելով կանխատեսվող գյուղատնտեսական արդյունքի ցուցանիշները։ Ձմեռն ու գառնան սկիզբը երաշտային էին, երաշտային են նաև նախորդ տարին, եւ այդ ամենը լուրջ վնաս է հասցրել աշնանացանի բերքատվությանը։ Դրան հաջորդած տեղումներն էլ ի դեպ իրավիճակը չեն բարելավել։ Գառնանացանն էլ վնասներ է կրել մայիսյան սելավներից ու ու Կարկուտից։ Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի տեղակալ Վիլեն Ավետիսյանն է մանրամասներ հաղորդել ուրեմն նախքան մայիս ամսվա սելավները եւ կարկուտները մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունեցել աշնանացանի տարածքներում երաշտի պատճառով եւ այդտեղ բավականին կորուստ կա բերքի առումով նշեմ նաեւ որ մայիսյան անձրևները գրեթե չեն բարելավել ընդհանուր վիճակը սակայն մայիս ամսվա ընթացքում տեղումները աննախադեպ են եթե նախորդ ասենք մարտ եւ ապրիլ ամիսները տեղումները բավականին ցածր էին նորմայից ապա մայիս ամսումը լրիվ հակառակը եւ տեղումները մի քանի անգամ գերազանցում են նորմալ հրամայել։ Վերքի առումով լուրջ վնասներ են հասցվել Մարտակերտի շրջանում հատկապես խաղող այգիներին եւ միշակալ պտղատու այգիներին, ինչպես նաեւ առանձին դաշտերին, հիմնականը վնաս հասցվել նաեւ տնամերձ բանջարբոստանային մշակաբույսերին։ Ասկերանի շրջանում խնդիրներ ունենք ջերմոցների հետ, խնդիրներ կան բոստանային մշակաբույսերի հետ, բանջարեղենի, առանձին տեղեր նաեւ հացահատիկի ցանքսերում, իհարկե նաեւ պտղատուների։ Թթի բերքնա պակասել, ասենք եթե որոշ պտղատեսակներ դեռ քամիներին կարող են դիմակայել թութը արդեն ինչպես գիտեք հասունացած է եւ բավականին լուրջ վնասներ են կրել մեր հողօգտագործողները Վնասները հաշվարկելու համար գյուղնախարարության մասնագիտական աշխատանքային խմբերն այս ընթացքում դիտարկումներ են անցկացրել վնասի չափերը ճշտելու համար։ Կարկուտից եւ Սելավից անմիջապես հետո ճիշտ գնահատել իրավիճակը չի ստացվում։ Որոշակի ժամանակ պիտի անցնի, պարզաբանում է Վիլեն Ավետիսյանը։ Սովորաբար մի քանի օր անցնում է, հետո է արդեն մասնագետները գնահատում կոնկրետ վնասի չափերը։ Նախորդ շաբաթ մենք տեղում ծանոթացել ենք եւ գնահատել ընդհանուր իրավիճակը Մարտակերտի շրջանում եւ Ասկերյանի շրջանում համապատասխան մասնագետների հետ միասին։ Ընդհանուր պատկերը արդեն ունենալուց հետո մենք կարող ենք խոսել նաեւ աջակցության միջոցառումներից, սակայն հանձնարարված է շրջաններից տրամադրել անվանական ցուցակները ըստ համայնքների, ըստ մշակաբույ कोई से रिक्वेस्ट बताते सब मेरी Սելավներից Կարկուտից ու ուժեղ քամուց բավականին մեծ վնասներ են կրել Մարտակերտի ու Ասկերանի բնակավայրերն ու գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքները, ինչև անգամ ամուր կառուցվածք ունեցող ջերմոցներն են վնասվել։ Այդ ամենը գույքագրվելու է եւ ներկայացվելու է գյուղատնտեսության նախարարություն, որից հետո արդեն համապատասխան քննարկումներից հետո եւ նախարարությունում եւ կառավարությունում արդեն կարող ենք խոսել ինչ մեխանիզմներ մենք կարող ենք առաջարկել հողօգտագործողներին, նյութական թե ֆինանսական արդեն կորոշենք հետագայում։ Մասնագիտական խմբերը դեռ դաշտային ստուգումներ են անցկացնում։ Տեղումները, որ շարունակվում են առ այսօր, խոչընդոտում են նաև նրանց աշխատանքին։ Ընդհանուր պատկերը տեսանելի կլինի միայն տեղումներից որոշ ժամանակ անց, ասում է փոխնախարարը, քանի որ երբեմն սելավից ու կարկուտից հետո թվացial վնասված բերքը նոր բարդամությամբ վերականգնվում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշնանացանին, ապա կորուստների չափ ստույգ երևալու է բերքահավաքի ժամանակ։ Դժվարանում եմ ինչ որ կանխատեսումներ անել, բայց կարծում բավականին բավականին բարդ տարի է եւ ճիշտ է մենք ամեն ինչ մեզանից կախված անում ենք եւ կանենք, բայց բնության դեմ իհարկե անզոր ենք։ Շրջափակման մեջ հայտնվելուց հետո Պարենային ապահովության անպատրաստ վիճակի պատճառով գյուղոլորտի պատասխանատուների հասցեին մեղադրանքներ շատ են հնչել։ Դրանց մի մասը գուցե տեղին է, բայց նաև անտեղի մեղադրանքներ են եղել, ասում է զրուցակիցս, բայց հավելում է, որ ամեն դեպքում իրենք աշխատանքի կազմակերպման մեջ որոշ բաներ վերանայել են։ Ավելի փոքր տարածքում առավել արդյունավետ գյուղատնտեսության վարման քաղաքականությունը ворթեգրվել է 44 օրյա պատերազմից հետո։ Այդ քաղաքականության տարը ջերմոցային տնտեսություն տնտեսությունների խթանման ծրագիրը։ Մայիս-հունիս ամիսներին վնասներ են կրել նաև ջերմոցային տնտեսությունները։ Պետությունը ջերմոցների ու այգիների համար կարգտապաշտպան ցանցերի ծրագիր է առաջարկում։ Օգտվել ցանկացողները քիչ են, ասում է Վիլեն Ավետիսյանը։ Պատճառները դեռ չեն ուսումնասիրվել։ Կարծում եմ ինչ որ չափով դա կոնստրուկցիոն խնդիրներ էր կարող է լինել, բայց բավականին ուժեղ կամիններ են եղել եւ մեր դիտարկված ջերմոցները, որոնք դժվել են, լավ ամրաշինական կոնստրուկցիա է եղել, սակայն կամիների դեմ չկարողացավ դիմակայել։ Նաեւ կարկուտից է դժում ջերմոցները, հատկապես ծածկը, դրա համար ունենք պետական աջակցության ծրագիր, որոնք մենք առաջարկել ենք օգտագործողներին կարկտապաշտպան ցանց տեղադրել ջերմոցների։ Շատ քիչ մարդ է օգտվում այդ ծրագրից։ Ջերմոցային Բնակչության տնտեսությունների քանակն Արցախում աճել է, բայց խնդիրներ կան ջերուցվող ջերմատներում։ Գազամատակարարման դադարեցումն ու հովհարային անջատումները հանգեցրել են նրան, որ այդ ջերմոցները սկսել են աշխատել, այսպես ասած, սեզոնային եղանակով՝ գարուն ամառ կամ ամառ աշուն հատվածում։ Վիլեն Ավետիսյանն ասում է, որ առաջիկայում աշխատանքներ են տարվելու, որ เป զի այդ ջերմոցներում տեղադրվեն փայտի ջերուցման կացաներ։ Հույս ունեն, որ մինչև ձմեռ կլուծվի այդ հարցը եւ շուկայում կունենանք տեղական արտադրության գյուղմթեր։ Սերկ Սրփուհի Վանյան Արցախ լրատվական